as the galmas huellas, mellujas son gravas calizaos, estas de galmas huellas, graves divismos, estas, estas de galmas huellas, mellujas son gravas calizaos, estas de galmas huellas, graves divismos, es diabo me cregallo, bija vakars agrs rīts, es ceļā nezināju, bet Jēzus nāca līdz. Es attikā no sveļas, mežos un gavas, tā līdz nav lai visi redz, cik liels, cik liels. Labrīt vēlreiz! Es ceru, ka es slavētāju meitenēm nesagādāju pārāk lielu ritma diskomfortu, ja? Bet laikam jau tas var notikt tikai mājās, kad tu atbrauc ar vienu nolūku un pēkšņi tu rodies citā vietā. Kas tad? Es nedošu. Pauls apdomās, ko viņš gribēja teikt vēlreiz, bet bērni svētdienas skola ir, ja? Tie bērni, kas zina, ka viņi iet parasti svētdienas skolu, tur, ja? Ejiet. Ļoti laipni un mīļi no Mārķa puses. Jā. Bērni, jūs saprātāt, ko viņš teica, jā? Bērniem jāiet uz svētdienas skolu, jā? Okay. Nu labi, eh, tātad pirmkārt es jums gribu atvest sirsnīgs, sirsnīgs sveiciens eh, no Liepājas ģimenes. Ar to es domāju draudz Dieva mājas Liepājā, draudz Dieva mājas Liepājā kuldīgai. Esi sveiks, esi sirsnīgi sveikts. Uh, paldies, halleluja, jā. Ah, man tiešām ir prieks jūs arī redzēt. Ah, šodien arī kopā ar man ir kādas trīs māsas ah, no Liepājas. Neesam ar viņām sarunājis, bet būs neliels kora priekšnesums. Joks, ja? Un, un, un, eh, kā saka, ja jums ir iespēja, eh, noķeriet Lauriņu, Aigu un Ieviņu pēc dievkalpojuma, sapazīstieties. Tās ir tās trīs meitenes, ja? Un, un, un, un, un papras, kas jūs tāds esat, ko jūs īsti gribat, ja? izmantoja reto iespēju pabūt kopā ar, uh, nu, ar jūsu garīgajiem radiniekiem no, no pilsētas Liepāja. Uh, neuztraucieties, es šodien daudz nerunāšu. Uh, man galvenā misija ir at, at, atvest sveicienus, bet tomēr mm, kādu nelielu lietu es gribēju <laughs> pateikt. Jā. Un, uh, es te neko sen tā pārdomāju. Uh, un prasīja Dievam, ko viņš tā, gribētu vienu vakaru, ko lai es pasaku Liepājā. Tas bija parasts lūkšana vakars. Un ko lai pasaku, vai kaut kāds vārds no tevis tomēr ir jāiznes. Es neesmu ieinteresēts nest vārdu no sevis, kungs. Un manī izskanēja tāda vienkārša frāze cauri. Pasaki, ka es gribu, lai jūs dzīvojat mierā. <laughs> es domāju, ne tev psalms, ne evaņģēlijs, bet vienkārši pasaki viņiem, lai es gribu, lai jūs dzīvojat mierā. Un es domāju, tad, tad diža atklāsme. Ja? Bet pat cik tas bija saskaņā ar rakstiem, tad es tā arī kādu vakaru to pateicu. Un vēlāk, es ticu, kaut kādas nedēļas vēlāk un arī braucot pie jums šodien, vedot sveicienus, es ticu, ka, tā kung, ka tas kungs un man tas šķiet tikai loģiski un gana garīgi un arī praktiski, eh, gribēju atgādināt, kā, ir, kā sauc mūsu draudzi, ja viņa draudzi. Es gribētu teikt, kā sauc viņa un mūsu draudzi. Un eh, mūsu draudzi sauc Dieva mājas. Un eh, tas lielākais noslēpums savā laikā bija, kas bija dievības noslēpums, bija tas, ka pats Dievs grib ņemt mājvietu pie cilvēkiem. Un es teicu, jums ir, jums, mums ir tāds smuks draudzes nosaukums, tad es gribu patiešām arī jūsu vidū mist, ja? mist senā latviešu valoda dzīvot, būt. Ja? Un, nu jā, es vēl lasu Ernst Glick tulkojumu, tāpēc man arī vecie vārdi ir. Ja? Redz, tur ir savu plusu, savu mīnus. Ja? Būt iekšā. Un Dievs atgādināja vienkārši, ka viņa, tā ir viņa vēlme. Un es jau gribu ļoti iedrošināt un atgādināt to, eh, kā viens eh, no mūsējiem, kā viens no savējiem, eh, ka tā ir Dieva vēlme, Dieva griba dzīvot mūsu vidū. Un atcerieties, ka Jēzus teica, negaidiet, ka Dieva valstība vai būšana nāks ārē redzamā veidā. Tā ir apjums un tā ir jūsos. Ja? Tā kā draudze, eh, patur prātā, kā sauc eh, Kristus miesas daļu šeit, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Jūrmalā un Rīgā. Ja? Tās ir Dieva mājas. Un, un tas, tas, tas humors no Dieva puses, nu, tas nav humors, tas ir tāds eh, iedrošinoši asprātīgs atgādinājums. Viņš teica, ja, ja mīļie bērni, jūs tā, tā saucaties, tad arī ļaujiet man mājot, Un atcerieties, ka Dieva valstība, jeb Dieva būšana iekš jums, ir svētajā garā, taisnība, miers un prieks. Ja? Un, un, un patiesība, un tas ir tas, ko es arī tā kā no savas puses gribēju atgādināt vienkārši, ka Dievs, pirmkārt tā ir Dieva vēlme, ja? Pirma, mēs citreiz uh, griežamies pie tā kunga kā tik ļoti nesasniedzama un tāla, bet viņš pats jau pirmais ir nolaidies un inicējis. Saproti, tas ir ļoti liels iedrošinājums, ja? kad tev nav jāizsitās līdz debesīm, bet viņš ir izsits debesis un nolaidies pie tevs. Drusiņi otrā tā doma ir. Es jau sāku iesilt un pārēju pie galvenās svētrunas tematākai. <laughs> Uh, nē, paldies tiešām un lai jaunajā gadā patiešām Dievs mīt uh, Eh, tevi kā atsevišķā eh, Kristus miesas eh, akmenī, gan arī kā draudzē kopumā. Un atcerēsimies arī tās vienkāršās lietas, kuras Dievs grib mūsu starpā. Sirsnība, mīlestība, taisnība, miers, prieks, tāda savstarpēja celšana. Ja? Bībele ļoti daudz runā par savstarpēju celšanu. Nav teikts uzcel pats sevi, uzceliet paši sevi. Ja? un lūdzu eh, cel arī otru. Ja? Eh, patiesību sagot, nevajadzētu būt tā, ka kāds no mums būtu tik ļoti pārņemts ar sevis celtniecību, ka aizmirst, kad viņam taču ir jāpaceļ arī otrs. Amen? Amen. Es ticu, ka tas ir tas, ko tas kungs gribēja arī kā sveicienam vēl tādu pievienoto vērtību pielikt klāt. Lai Dievs jūs sveitī, eh, priecīgi Ziemassvētku pagājuši, laimīgi jaunā gada. Ja? Protams, Kristus dzimšanas dienas svētas. Ja? Vienkārši laimīgi. Un uh, man ir prieks tiešām būt šeit uh, jūs priekšā šodien un, un arī kādā brīdī dalīties jā, par to, ko Dievs ir uh, uzzinājis. Bet pirms mēs uh, aiziesim pie šīs tēmas, kas arī nepieņems varbūt daudz laika, bet es gribētu, ka mēs varbūt kopā, kā draudz arī nedaudz ieskatāmies šajā pagājušā gadā. Jūs zināt, šis ir pēdējais gada dievkalpojums, un uh, mēs esam pavadījuši atkal vienu brīnišķīgu gadu, uh, dažādi piepildītu gadu, Kādam vairāk priecīgi, kādam varbūt ne tik priecīgi, bet uh, kopīgi tā atminoties un pajaut atmiņās, uh, kas šogad ir noticis draudzē, ko mēs esam piedzīvojuši. Jūs droši drīkstat piedalīties šajā pasākumā. Ir bijuši, labi, ir, es jums palīdzēšu. Ir bijuši draudzes nometni, jā? Ir bijuši, piemēram. Um, kristības ir bijušas. Evangelizācija ir bijusi. Jā? Jaunieši ir bijuši bērni ilgi gaidītie, ja mēs zinām Noriņa, Valters, ja, Jānīts, ilgi gaidīti bērni bieži. Ja, mēs zinām, gada sākumā, janvārī bija kalpotāji no īrijas, ja, Japs un Azizā. Atceraties, tādi bija divi cilvēki. Viņi runāja par bērniem, par bērnu kalpošanu, par bērnu uh, nozīmi draudzē un par tādām lietām. Ja? Bija arī tādi. Kas vēl mums ir bijis? Mums bija jauniešu nometnes, mums bija kāzes, mums bija sapulces, uh, mums ievēlēja jaunu valdi. Ja, tas ir svarīgi, jo nu, īstenībā ar to arī mainījās kādas kārtības, jo, jo ja jūs zinat, informatīvi, šobrīd visās draudzēs, visās piecās Dieva mājas draudzēs, mēs sākam dievkalpojumus 11. no rīta. Nu, ne 11. ir kādi, kas izcēlušies ar kādiem lietām, bet no rīta, mēs sākam dievkalpojumus no rīta. Un tas arī ir labi. Ja mums ir bijuši sadraudzības pasākumi, ir bijuši hokeji, teātri, pirtis, ir bijuši kopā nākšanas, ir bijuši jau viens pielūgsmes vakars, ir lūkšanas un sadraudzības mājas grupas. Ja? Šie pasākumi vismaz ir notikuši arī šajā gadā. Un es domāju, ka mēs iedziļinātos, atminētos vēl, varbūt vēl būtu kādas lietas, ko mēs varētu uh, atcerēties, kas ir bijuši šajā gadā, kas ir piepildījuši šo gadu. Un tāpat, uh, droši drīkstat tālāk piedalīties uh, par, par cilvēkiem, kas mums ir dalījušies ar vārdu, ar, ar vārdu šeit priekšā. Atminieties? Viņi ir bijuši da daudz. Uh, Tas būs pēc laiciņa. Bet kas mums ir bijuši? Mums ir bijuši daudz cilvēku. Droši, mēs varētu uzskaitīt, jo ir bijuši cilvēki, iespējams, ko neatceramies. Pauls ir bijis. Ja? Mārtiņš, Agris, Matīs, Gatis Gailis, Kristaps Ābotiņš, Agris Ginko, Deivids bijis ir. Mārcis. Gins Paulau. Džons ir bijis. Arnis Sīles ir bijis. Apstāties, cik daudz. Akmens, akmens, bija šogad rāpī akmens šogad. Redziet, mums jau, tur sanāca, man šķiet jau kaut kādi 12, jau vismaz 13 cilvēks ir dalījušies ar vārdu. Un ziniet, es eh, pāris, pāris vēl teikumos par to, uh, par tēmām. Ko mēs esam dzirdējuši? Ko mēs esam dzird, dzird, dzirdējuši? Nesaukšu nu, visas, jo ir 52 iespējams, ja šogad bijušas. Es pāris gribu pieminēt. Uh, jūs man palīdziet, kas par to ir runājis? Kas ir tavā rokā? Ar svēto garu mūsu mūs dzīvē ienāk mīlestība. Kas ir šīs tēmas? Kas runāja par tām? Kristaps, jā? Kristaps bija šeit āboltiņš, kurš dalījās ar tām. Tāpat arī Ābrahāma, Jēkab, Īzak, Dievs, tur stūrī sēž autors, jā, Mārcis, jā, Nereizēties par rītdienu, jā, Arnes Sīls runāja. Emeņģēlijas Devs pestīšana, Deivids stāstīja. Un, jā, kas ir draudze? Jā, Matīs, interesantu lietu pieminēja, sludinot. Kas ir draudze? Dieva mājas, un viņš teica, nu es tagad citēšu no viņa. Dieva mājas ir draudze, kur Dievs dzīvo. Un uz citām draudzēm viņš aiziet ciemos. Atcerieties tādu teikumu? <laughs> Tas, viņš, protams, arī citēja vēl kādu citu mācītāju, kas runāja ne no mūsu draudzes, bet uh, ir vērā jāņem tādas lietas. Un uh, Džons, man ļoti patika arī viens teikums no viņa. Uh, viņa tēma bija tajā laikā, labēlības laikā ir jāspiež uz uh, gāzes pedāļa, ja? ir jādod virsū, teiksim tā. Un uh, viņš pieminēja tur tādu teikumu, kā grūti laiki nav mūžīgi, uh, bet grūti cilvēki gan paliek ilgi. Un nu ko? tas bija ieskats uh, pagājušajā gadā, kas bija īstenībā bagāts. Viņš bija bagāts gads un, un paldies Dievam, ka viņš tāds ir bijis. Paldies Dievam, ka mēs to esam varējuši piedzīvot, jo mēs esam šeit. Un uh, tas ir ļoti daudz. Un es gribu, ka mēs varētu vienu pantu attēlot arī uz ekrānu. Un viņš arī tur varētu palikt. Un šodien es labprāt padalītos par vienu, vienu pantu tikai, un tas ir nesiet cits cita nastas tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Ja? Nesiet cits citu nāstus, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Es ticu, ka tas ir ļoti labs, uh, labs pamats ne tikai šodien un ne tikai visam nākamam gadam, bet vispār katra mūsu dzīvē. Un uh, pieminot, kas tad ir nasta? Kas tad ir nasta? Nasta ir grūtums. Ja? Nasta ir kāds grūtums, kāds varbūt fizisks, varbūt dvēselisks. Ja? Mums kaut kas nospiež, kāds garīgas lietas. Un uh, tās ir tās lietas, kas ir grūtas, kas ir jānes. Un kas tad ir šis Kristus likums, par ko runā? Kristus likums, jau Kristus bauslis. Ja mēs zinām, mums Latvijā ir uh, Latvijas bauslībdošana un daudz baušļu tur iekšā ir. Ja? Nu, likumdošana. Un daudz likuma ir iekšā. Taču šeit ir likums pieminēts, kas ir Kristus likums. Un patiesībā Bībele ne, nemaz tik daudz nerunā konkrēti par izskaidrojot šo rakstvietu ir tikai kādas divas iespējams apmēram, nu, kāds pāris rakstvietas, kas, kas konkrēti varbūt tā norāda uz to. Viena no tām ir, kur Pāvils uh, saka, ka tiem, kam, kas bez bauslības esam kļūst kā bez bauslības, kaut arī patiesībā nebūtams bez Dieva bauslības, bet būtams Kristus bauslībā. Tā ir viena no rakstietām, kas tā kā norāda uz šo, uz Kristus likumu. Un otra ir, kas tā kā ļoti <clears throat> vēl vairāk paskaidro, un tā ir no Marka evaņģēlija 12. nodaļas – Tā, varbūt mēs varam arī atšķirt to, ja? Marka evaņģēlijas 12, 28 līdz 31. Un tur stāv rakstīts šādi. Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņa sarunā, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un viņam vaicāja, Kurš ir augstākais bauslis pār visiem? Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēla, tas kungs, mūsu dievs, ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungs savu dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visas savu prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Cita lielāka baušļa par šiem nav – Un tur turpinājumā mēs īstenībā varam pat, paturpināt to pāris pāns. Un rakstu mācītājs viņam sacīja, gan labi mācītāji, tu, tas ir tiesa, ko tu sacīji. Viens vienīgs Dievs ir un cita nav kā viņš vien. Un to mīlēt no visas sirds un no visas prāta un no visas dvēseles un no visas spēka. Un tuvāko mīlēt kā sev pašu. Tas ir vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri. Ja? Tad, tad mēs redzam, ka, ka baušļa, jeb likuma, piepildījums, mēs zinām, ir mīlestība. Ja? Visas bauslības piepildījums ir mīlestība. Un arī šeit mēs redzam, ka palielam runa nav par baušļa pildīšanu vai par tik daudz varbūt par pašu nastu nešanu, kā par mūsu mīlestību, mūsu attiecībām ar Dievu un ar cilvēkiem. Tas pats svarīgākais un pašs visa, visa, visa, visa pamats. Tātad, ja bauslības piepildījums ir mīlestība, tad mēs apstīsimies pāris rakstītās, es pieminēšu jums par to, ko tad mīlestība, kādu viņa lietas dara tad. Ja tā ir patiesa mīlestība, ja tās ir mūsu attiecības ar Dievu un ar cilvēkiem, kāda ir šī mīlestība? Un no, no vecās derības es gribu pieminēt pāris rakstuvietas, kur viena no tām, piemēram, par Jonatānu kad Jonatāns satiek Dāvidu, viņš viņu iemīl. Viņiem ir tik tūs attiecības, kā reti kuram iespējams. Un uh, ko šī draudzība viņam kādā brīdī paprasa? Kādā brīdī viņa noliek viņu zem, neteiksim zem sitienu, bet precīzāk zem metienu, jo viņa paša tēvs, saules aiz dusmām ir gatavs viņu nonāvēt tādēļ. Jo, da, jo, sa, uh, jo, jo Jonatans aizstāv, aizstāv un cenšas palīdzēt. Viņš cenšas palīdzēt Dāvidam, lai viņam nav, lai viņš nenonāk grūtībās, lai viņš īstenībā netiek pat nogalināts. Ja viņš uzņems risku, uh, liekot savu dzīvību ķīlā. Ja? Cik no mums būtu gatavi likt savus dzīvības, dzīvības ķīlā par otru, lai viņam palīdzētu, lai viņu izvest kaut kam cauri, vai lai viņu vadītu kaut kādās lietās. Ja? Mēs zinām, uh, no jaunās derības tas pats uh, klasiskais piemērs par samarieti. Ja, cilvēks, kuram bija vajadzība, kurš bija savā vajadzībā, kurš vienkārši bija uz ielas, un, uh, un tur gāja cilvēki garām, kas vienkārši pagāja arī garām. Un gāja kāds samarietis, kurš, kurš iežēlojās. Ja? Viņš ir šis žēsirdīgais, un cik daudz mums apkārt arī ir iespēja būt žēsirdīgiem un palīdzēt un, un sniegt roku. Mēs lasām vēl citu raksturiet no Lūkas evaņģēlī 5. nodaļas, kur, kur kādu vīri nes uh, kādu citu, kas, kurš ir slims uz gultu, uz nestojumu, lai nogādātu viņu pie Jēzus. Viņi uzņēma šo nastu, viņi uzņēma to, lai viņi, viņi iespējams izbrīvē laiku, viņi uzrābjas uz jumtu, viņi uzlauž jumtu. Tas noteikti ir jālabo kādam. Viņi kļūst par izsmieklu iespējams kādiem vai par iegānstu, lai dusmotos uz viņiem. Bet viņi nes šo cilvēku. Viņi nes šā cilvēka nastu, jo viņš pats to nevar izdarīt. Ir kādas lietas, ko arī mēs paši nevaram izdarīt, un mums ir vajadzīga palīdzība. Un ir labi, kad ir blakus kāds, kas to pamana un kas to redz un kas sniedz savu roku tajā. Tās tādas tīri, varbūt šīs pirmās ir tādas tīri praktisks, uh, tīri fiziskas vajadzības, kurās vai nastas, kurās mēs varam uh, arī līdzdalīties un palīdzēt. Un nest kā tā brīdī viens otru, šādas lietas pamanot. Un ir arī savukārt kādas dvēseliskas, garīgas lietas, kuras ir tikpat svarīgi nest un kuras ir tikpat svarīgi pamanīt un ievērot un palīdzēt šajās lietās. Kā, kā viena no piemēriem eh, pirmā ķēnīga grāmatā trešā nodaļā ir, kur divas sievietes, iespējams zinat, arī rakstiet, um, cīnās par savu bērnu. Ja? Viņas cīnās par savu bērnu, jo viena guļot viņa ir nospiedusi savējo, abām divām ir līdzīgs vecums, un, Un šī māte, kur ir paties māte, viņa saka, lai viņš dzīvo, nepārgrieziet viņu, ja? Nevajag ar zobenu viņam neko darīt pāri, lai viņš paliek, lai viņš dzīvo. Viņa ir gatava atteikties no bērna, viņa gatava dzīvo savu mūžu bez viņa, lai viņam būtu labi. Viņa ir gatava upurēt kaut ko, viņa ir gatava vienkārši atteikties no tā, lai viņš dzīvot, lai viņam būtu sava dzīve. Nevis šobrīd sadalot, un ar to arī viss beidzās. Ja, tāpat tās Eh, par Noā. Man liekas, interesants tāds. Nu, ja ne 99, ja ne 100% par viņu smējās iespējams, nu, tad 99 noteikti. Jo varbūt tie septiņi, kas bija līdz ar viņu, ja? dēli, trīs ar, eh, ar vedaklām un sievu, varbūt viņi bija tie, kas vēl atbalstīja viņu kaut kādā veidā, varbūt pat palīdzēja celt. Es gan izlasīju to stāstu, es tā kā neatradu, vai viņi līdzēja tos baļus tur testu un, un taisīt šo uh, šķirstu vai ne, nepalīdzēja. Taču mēs zinām, ka astoņi tika izglābti. Ja? Un es pieņemu, ka arī tur Eh, viņiem nebija grūti, šiem radiniekiem noteikti nebija grūti panest tādu domu, mūsu tēvs, eh, iespējams, kaut kas nav kārtībā, bet mēs esam ar viņu, mēs viņu atbalstam. Es domāju, arī mums šobrīd, cik daudz no mums nedomā savādāk, cik daudz no mums nav domas, kas atšķirās no eh, blakus sēdošā. Noteikti, kad ir. Cik viegli mums to ir panest? Cik viegli mums ir ar to sadzīvot? Cik viegli? Nav, nav, brīžiem nav viegli, jo liekas, tās domas, nu, tu domā drusciņi garām, tu domā drusciņi greizi. Bet patiesībā arī šeit mēs redzam, ka ir labi nest arī cita, cita savādākas domas, cita savādākas uzskatus. Un uh, es nesaku, cik viņi ir pareizi vai nepareizi, bet mēs zinām, ka Dieva prāts tāds ir panest cilvēkus, nest viņu nastas, lai tās būtu fiziskas vai garīgas vai kādas savādākas nastas. Viņš mūs uz to aicina. Tāpat Jāzeps un Marija. Ja mēs dzirdējām arī, ko Džons stāstīja pagājušo Ziemassvētkos, un nedaudz no tā vēl, nu, pieskaroties. Arī tur droši vien daudz domāja, Jāzep, nu, kaut kas nav kārtībā. Tu mums stāst, ka Dievs ir kaut ko runājis, bet apsies tavu, tavu, tavu līga paliek apaļa un, un, un tu neesi bijis pie viņas nevienreiz. Kaut kā neiet kopā šīs lietas. Un, bet savukārt Jāzeps, zinot, apzinoties, ka tas ir Dieva prāts, viņš eh, panes šo izsmieklu. Viņš iet līdz galam, un viņš redz, ka Dieva prāts piepildās. Dievs savu plānu izved līdz galam, un viss tik piepildīts tā, kā tik teikts. Un mēs redzam, ka viņi nepalika kaunā. Lai arī šis, šis viņiem teiktais šķita pilnīgi pretējs tam, ko pasauli varētu domāt un kā viņi arī domāja, taču tomēr viņš, eh, viņi izturēja līdz galam, viņi aizgāja un, un uh, Dievs piepildīja savu plānu. Tā kā mēs redzam, cik dažādas ir lietas, uh, kā mēs varam būt par tiem, kas nes dažādas nastas. Un um, Salma pamācībās, 3. nodaļa 27, 28. Varbūt varam atvērt arī. Tas attiektos gan rīzvei šī rakstiet uz tādu kopēju, gan uz vienām, otrām, uz, uz dažādu veidu šīm nastām, kādas mums ir iespējams uh, redzēt un, un palīdzēt nest vienam otram. Un tur rakstīts tā. Neliedzies labu darīt tik vienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. Nesaka savam tuvākam, ej un nāc, rīt es tev došu, jo tev taču ir ko dot tūlīt. Ja? Arī mums bieži vien liekas, nu kas tad ir? Kas tad man ir, ko es varētu dot? Bet mums bieži vien ir tik daudz, kā pirms, die, pirms, pirms nedēļām Kristaps teica, ja, kas ir mūsu rokā? Ar to vien mēs jau varam kalpot, ar to vien mēs jau varam līdzēt. Mums nav tīri praktiski atbalstīt, mums ir mūsu laiks. Mums nav laiks, šobrīd mēs varam līdzēt savādāk. Mēs varam pastāvēt par cilvēkiem lūkšanās. Mēs redzam tīri praktiski, neteiksim, ej un nāc, rīt es tev došu. Redzēsim šodien, šodien ir šī vajadzība. Šodien ir šīs vajadzības, un viņas būs arī turpmāk. Un es ticu, draudz, ka arī mēs kopā, ja mēs pamanīsim viens otru, ja mēs tiešām pamanīsim viens otru vajadzības, un ne tikai nastas, bet ikdienu, mēs eh, redzēsim, kā mēs varam eh, būt daļa no tā, no šī cilvēka dzīvēm, no šī cilvēka plāniem. Un uh, es ticu, ka tas ir, tā ir kā liela atslēga tiešām, lai mēs kopā arī kā ģimene augtu, kā mēs kopā ietu un būtu par stiprinājumu un izaugsmu. Tāpēc jā, nu, Cik no nu mums nav braukšu ar mašīnām? Nu, kuriem ir mašīnas? Vai jūs vienmēr paņemat stopotājs? <laughs> ne, nepaņem. Es arī nepaņemu. Uh, cik no nu mums pājām garām bieži vien cilvēkiem, kas ubago un neko neiedodam? Tā kā ir labi pamanīt lietas. Es nesaku, tu izskriet ārā visiem, skriet meklēt ubagus, kam dot. Mums, mums uh, ir labi arī tās lietas. Ir labi. Arī šeit, arī tur, jebkurā vietā tas ir labi. Tā kā mēģināsim būt uzmanīgi, saskatīsim tās lietas, kas ir svarīgas ne tikai mums, bet arī blakus cilvēkiem. Jo to darītam mēs piepildīsim Kristus likumu, kas ir pāri visiem. Ja? Un es gribu pieminēt vēl vienu, vēl vienu piemēru no Mateja, evaņģēlī 20. nodaļas, no pirmā panta. Tur ir par kādu veidu, kā, kā, kā cilvēki attiecas par to, kas ir uzticēts, un, un izlasīsim ātri. Tas nebūs daudz. Mateja evaņģēlijas 20. nodaļa, ja, no 1. panta. Es lasīšu. Jo debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādnieks derēt savā vindarzā. Un sadarēja strādnieks par vienu denārī kā dienas algu, viņš nosūtī, nosūtītos savā vindarzām. Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāv un sacītiem. Noiet arī jūs vīndārzā, es jums došu, kas nāks, un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap 6 un 9 stundu un darīja tāpat. Bet ap 11 stundu izgājas viņš atrast vēl kādu stāvu un saktiem. Ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, eita jūs arī dzen vīndārzā, un kas nākas, to jūs dabūst. Bet, kad vakars metās vīndārs kungs, uh, sava, eh, saka savam uzraugam, pasauc strādnieks un izmaksā tiem algu. Iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11 stundu, un katrs dabūja pa denāriem. Un kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denāriem. To saņēmuši viņi kurnēja pret namtē un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi sadarējis par vienu denāriju? Mēs šeit arī varam beigt droši. Es, protams, mēs, protams, apzināmies, runa ir par mūžīgo dzīvību, kad Dievs aicina mūs katru, un palēc Dievam viņš ir aicinājis. Jēzus ir mūsu kungs un mūsu glābējs, atkal un atkal, amen. Un, bet es gribu šeit pievērst uzmanību, kā šie cilvēki ir strādājuši. Viņi ir nesuši visu karstumu, dienas karstumu. Un tas viņiem kādā brīdī šķiet netaisnība. Netaisnība. Viņi saņem tādu pašu algu kā mēs, kaut arī nu, grūti iedomāties lielāku algu par mūžīgo dzīvību, ja? Nu, laikam jau pirmajās vietās var sēdēt kaut kur vēl vai, vai skatus kaut kur. Nemāk teikt. Bet katrā ziņā alga ir viena. Bet tas, kā mēs līdz viņai nonākam, ir dzīvojot starp cilvēkiem, ir piepildot Kristus likumu, ir nesot viens otra nastas. Un tas veids būt, ir labs un patīkams Dievam, ja mēs par to arī nekurnam. Ja, arī šeit. Mēs taču nesām visu karstumu. Mēs, ko tas nozīmē? Nesām visu dienas karstumu. Mēs strādājām, mēs kalpojām, mēs līdzējām. Viņi sāk par to kurnēt. Lai arī Dievs viņus aicinājis jau pašā sākumā un slaut Dievam. Es atkal un atkal priecājos par jauniešiem un par ļoti jauniem jauniešiem, kuri pieņēmušies par savu glābēju. Viņi ir tie, kuri noteikti ir aicināti jau dienas sākumā. Lai Dievs dod, ka mēs arī visi izturam līdz dienas beigām un saņemam algu. Taču mums visiem ir labi kā apzināties, ka tas ir aicinājums. Tas ir tas ceļš, kādu mums iet. Tas ir tas veids, kā mums nonāk līdz, līdz galam. Nesot viens otru nastas, ja? piepildot Kristus likumu. Un tas bieži vien neprasa, tas prasa dažādas lietas. Jau kā mēs lasījām šajos piemēros, kādā reizē tas prasa atteikties no kaut kā. Kādā reizē tas prasa uh, celt, nest, piedot, aizmirst. Ja mēs zinām arī mm, no Lūkas evaņģēlī 15. nodaļas, kur ir par pazudušo avi, par pazudušo grasi, tā liekas lieliski par pazudušiem cilvēkiem, kuri atgriežas pie Dieva. Protams, bet lai viņi atgrieztos, arī tur kāds ir nesis nastas. Un arī šodien mēs zinām cilvēks, kur iet pazušanā vai kur ir pazuduši. Vai mēs nesam viņu nastas, lai viņi atgrieztos. Un tur mēs lasām, uh, Viņš nes uz saviem pleciem. Viņš atstāja kaut ko. Viņš ņem, viņš iet, viņš iededzina sveici, viņš izmēž māju, viņš sasauc draugus. Tas viss kaut ko prasa. Šī ticība ir aktīva. Mēs redzam, ka tā ir darbīga. Un tā visa ir ap to, lai, lai nestu viens otru. Ja, lai piepildītu šo Kristus likumu, kas ir pār visam mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Un tad ir jautājums, kā lai, kā lai mēs esam tie, kas nes, nevis tie, kuri nenes. Un man liekas, ka viens no šiem pamatiem ir redzams otrā korintiešiem, otrā vēstula korintiešiem, 13. nodaļa 5. Pār, panktā. Tā. Izdevās atvērt? Tur stāv rakstīt šādi. Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi. Ja vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Un tas, tas nav bargs pāns. Šajā, šajā gadījumā es to negribu uzsvērt kā kaut ko tādu smagu, bet kā ļoti labi atgādinājumu pārbaudīt pašiem sevi. Jo no kā lai mēs sākam, ja ne no sevis? Jo no kā lai mēs sākam, ja no, ne no dievbijības? Ja mēs zinām, ka visas gudrības, visas atziņas sākums ir dievbijība. Bez dievbijības mēs tā arī nodzīvosim. Tā arī var, vienkārši varam nodzīvot, uh, pazi, zinot par Dievu. Zinot par Dievu, esot šādās, tādās vietās, piedaloties šur vai tur kalpojot, pat, bet ja mums, ja mums nav Dieva bijības, ja? ja mums nav šī paša sākuma, ja mēs neizmeklējam sevi un neapzināmies, Kristus, tu esi mans glābējs vai neesi? Es dzīvoju ar tevi savā ikdienā. Nevis draudzē šīs divas, trīs stundas, bet vai tu esi mans kungs un mans glābējs? Vai šī apziņa man ir katru brīdi? Un ja tas tā ir, es ticu, ka mums būs viegli nest nastas. Es ticu, ka mums būs viegli redzēt vienam otru, pamanīt vienam otru, kalpot vienam priekš otru. Jums ir ļoti labs, ļoti labs ideāls piemērs. Un tas ir Kristus. Ja? Mēs lasām Mateja evaņģēlē 8.17. Viņš uzņēmās mūsu vājības un nes mūsu sērgas. Mēs zinām, ka Jēzus, kamēr viņš staigāja pa, šeit starp mums, starp cilvēkiem, viņš visus pieņēma. Viņš dziedināja visus, viņš palīdzēja visiem, viņš kalpoja visiem, viņš nesa, viņš piepildīja. Ja? Mēs zinām arī Jāņa evaņģēlī 1.29 ir rakstīts – kur Jānis Kristītājs saka, redz Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Viņš visus mūsu grēkus nesa. Viņš visus mūsu nastas nesa. Un joprojām nes. Ja? Viņš to ir piesits pie krusta, viņš par to ir samaksājis, un mēs esam brīvi. Un mums ir tik labs piemērs, ja? jo, nu, jo Dievs arī saka, <clears throat> jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Ja? tad atkal un atkal visa piepildījums, visas bauslības, visu likumu, visa piepildījums ir mīlestība. Mūsu attiecības starp Dievu un cilvēkiem. Un tas ir daudz. Jā. Tad nu lūk, ja mīlam tad ir viegli nest. Kā lai mīlam, tuvojamies Dievam. Tas, lai ir arī mums par iedrošinājumu gan šodien, gan uz visu nākamo gadu. Un, jā, mīlēsim Dievu, mīlēsim savu tuvāko. Jā. Tas kungs ir labs. Amen. Paldies, ka ieklausījāties. Es ticu, ka ka tas ir labi un pareizi, jo Dieva vārds ir tieši un vienmēr viņam ir taisnība. Ja? Tāpēc es aicinu, ka mēs vienojamies jau lūkšanā, es aicināšu varbūt slavētāji, ka varētu nākt arī uz skatūs, jo mums būs gan apsveikums, mums būs uh, himna tāpat, mums būs vakarēdienas, mums būs vakarēdienas. Un šajā brīdī es aicinu, ka mēs tiešām varam gatavoties arī vakarēdienam. Un es izlasīšu no Pāvila 1. vēstules korintiešiem no 11. nodaļas. Kurš tā rakstīts šādi. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dot, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminēdam. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludinētā kunga nāvi. Tiekāms viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzertā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinību. Bet, lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Āmen. vienkārši kādu brīdi šobrīd lūksim, pārdomāsim savās sirdīs. Jo tiešām nenāksim necienīgi, bet uh, eh, nožēlodam, atgriezdamies pie tā kunga un, un tad viņš mums arī pieņem. Viņš mums arī pieņem, viņš mums sagaida. Katru no viena, katru vienu no mums viņš sagaida. Un nu, ziniet, tas kungs ir labs, viņš mums sagaida visus. Un kāda vienmēr mēs arī esam, tāda mēs arī atnākam. Viņš mums pieņem. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo laiku, kungs, jo arī šī ir žēlstība, kungs. Arī šī ir Tev žēlstība, kad esam Tavā priekšā, Dievs, šodien. Kungs, kad esam Tavā namā, kungs, un varam bez bailēm tuvoties Tavam plānam, kungs. Kungs, paldies Tev, Tēvs, kad mēs esam Tēvs tik dažādi, kungs, un viens otram līdzās Tēvs. Kungs, un uh, mēs arī lūdzam lai tiešām Tu svētais gars atdar mūsu acis, mūsu prāts, mūsu sirds uz to, lai mēs, kungs, pamanam viens otru, kungs. Lai, kungs, mēs arī esam tie, kas gribam un cenšamies no visas sirdstāvs piepildīt Tavu likumu, Jēzu. To balstu, kas ir pār visiem. Mīlēt Tevi, Dievs, no visas sirds ar visu prātu. Mēs lūdzam svētais gars, lai Tu palīdz mums tajā. Katru dienu, katru brīdi. Paldies, ka Tu esi tas, kas dod spēku, kas dod izdošanos un veiksmi Dievs, paldies Tev par to. Kungs, un arī, kad mēs gatavosimies, lai pieņem Tavu miesu un Tavas asins, mēs lūdzam, ka mēs varam būt tīri, kungs. Mēs arī šajā brīdī, kungs, nāko Tavā priekšā lūdzam, lai Tu, kungs, šķīst mūs no visas netaisnības. No viss, kungs, grēka, no viss, kas tinās ap mums, kungs, kas ir mūs varbūt saistījis Tēvs. Jēzus Kristus vārdā Tēvs mēs lūdzam, kungs, lai Tu mūs atbrīvo Tēvs. Kungs, viss, kas ir bijis nepareizi domās, vārdos un darbos Tēvs, mēs uzticam to Tev, noliekam Tu Tavā priekšā un atsakamies no tā, Tevs. Kungs, pieņem mūs to lūdzu. Jēzus vārdā to lūdzu. Viss gods un slāvtās Tev. Pateicības Tev. sirds pārpūst, un tu klusē tevi nedzirdu. Mēs uh, eh, vakarēdien svinēsim kā pēdējās reizes ierasts. Jūs paši, kas esat izvēlējušies, pieņemuši to lēmumu, esat tīri Dievu priekšā. Un jau vajag izlīdzinājušies ar cilvēkiem, sacīt, ka jūs vienkārši nākat šeit un uh, pie viena un pie otra. Pieņemsim vakarēdi. Svinēsim vakarēdi. Šī ir priecīga diena. Varbūt arī vēsts nebija ļoti uzjautrinoši, bet tā ir tomēr iedrošinoša. Tā ir ļoti vajadzīga mums katram. Tā kā esiet iepriecināti. Svinēsim vakarēdien. Kad sirds pāri puls, un tu klusē tevi nedzirdu. Labdien visiem! Um, es la, labā, labprātīgi es negribētu runāt, <laughs> bet... Um, Pirms divām nedēļām, tad, kad mācītājs Agris bija, šeit viņš runāja dievkalpojumā, visu es nedzirdēju, es kaut kur pie bērniem bija arī kādā brīdī, bet um, tas vārds, kas viens teikums būtībā, kas man uzrunāja, bija, uh, es pat ne, nevaru tā atcerēties kopumā, par ko viņš teica, bet tas teikums, kas man uzrunāja, bija, ka tā slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Un tad man bija jāsāk raudāt ļoti, jo es sapratu, ka es par um, savu slimību, kas man bija pavasarī, es neesmu patiesībā nu, vēl joprojām liecinājusi. Tā kā it kā nu, tie cilvēki, kas varbūt tā, tuvāk mums ir un kas, uh, ar ko es vairāk sazinos, tie, tā, kas zina par to, un kas bija noticis, bet um, nu, tā, tā kā es varu teikt, ka, nu, ka tā ir Dievam par godu, uh, tā es sapratu, ka tas nav noticis, tāpēc, ka uh, nē,es uh, pat saviem vecākiem vai, nu, tā kā tuvākiem cilvēkiem, nu, viņi, ka, kas mums apkārt ir, kas nav ticīgi, es arī nē, es tā pateikusi vai ārstiem aizbraukus pateikusi, ziniet, Dievs man dziedināja. Un tad es domāju, tad man vismaz šodien ir tas jāpasaka jums, kas esat atnākuši. Tā īsumā neiedziļinoties slimības vēsturē, jo tas nav tas galvenais, uz ko es gribu koncentrēties šodien – aprīļa sākumā vienkārši kādu, kādā dienā es sāku just sāpes sprandā, nu, aizmugurē, um, ka vienkārši pie galvas kustībām pēc tam nākamā dienā plauks locītavās, um, un tad sākās tagad kaut kādi tādi pleķi izsitumi uz, nu, uz rokām pārsākumā. Un, um, Tad es nu, kādas trīs dienas tā man tas bija, un man tas likās ļoti dīvaini, jo es nesapratu, kas pēkšņi ir noticis, un es aizgāju pie ģimenes ārsta. Nu, protams, neviens neko nesaprota īsti, bet nu, no, izra, uztaisa analīzes, tur ir ļoti augsts iekaisuma rādītāji, izraksta kaut kāds pretiekaisuma zāles, un tā es tās dienas kaut kā dzīvoju, bet uh, nekas man nemazinās, man tikai pastiprinās visi tie simptomi, un vēl plusā ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, un viss nu, tā, tā tas iet kādu laiku. Un, uh, tad man tā kā paralēli mums vēl ģimenē gripa <laughs> dažiem, un tad arī nevar saprast, vai tas ir, vai tie ir kā kaut kāda gripas simptomi, vai tas kaut kāds vīrus, ko ne, nu, neko nesaprotam. Un tad paiet kādas, un arī sāka pamt ļoti sīkās locītavas. Viss nu pirksts bija tādi, ka gredzen nevienu <laughs> vairs nevarēja uzlikt. Un, um, un arī, ka, piemēram, nu, man maratam tad bija gads apmēram, un uh, katru reizi viņu ceļot vai kaut ko dodot ēst, vai kas nu man viss, man, uh, visas kustības, kas kādreiz bija ierasts, man sagādāja milzīgas sāpes naktī no gultas. No nu, gultā es pat nevarēju tā kā apgriezties no nu, sāniem, jo man ceļi sāpēja, nu viss. Tad citreiz, ka vajadzēja pie marat iet, nu, ja gads varbūt kaut kā, nu, bija pie cita bērna vai kaut kā tā, tad es rāpoju sākumā, jo es nevarēju vienkārši iztaisnoties, lai es varētu piecelties un aiziet. Un, nu jā, tas viss vienkārši tās zāles, ko es lietoju, man nepalīdzēja temperatūras laiks vārstījās, tad kāpa, tad krita. Un tad es izdomāju aizbraukt pie viena speciālista, ko man ieteica tā kā kuldīgā. Es aizbraucu un tur man saka vienkārši, nu tā, plikus faktus. Jums droši vien ir reumatoīdais artrīts, tā slimība ir uz mūžu, tā nav ārstējama, jums jālieto ir hormoni, nu tur tāds zāles es tā kā paliku ar augstu ūdeni tā kā aplietnu, ka viss tas, ka uz mūžu un viss, un es aizbraucu mājās tajā dienā, es palasu informāciju par to pieminēto slimību un par zālēm, kas man jādzer, un manī es tādā izmisumā es neatceros, kad es dzīvē būtu bijusi patiesībā, um, jo tās zāles, eh, nu, prednizolons, ja kāds varbūt zina tādas, tādu hormonu preparātu, un um, ka tām tā kā blaknes, nu, vienkārši šausmīgas patiesībā tā, ja viņas ilgstoši lieto, tad, nu, tās eh, eh, nu, manos hormonos tas izdara tādas pārmaiņas, kā atgriezieniski nav tur, nezinu, svāra pieaugumi, izsit, un viss tas, kas man bija, tas tur uzrakstīts, ka varēja arī palikt. <laughs> Vienkārši, kāpēc man viņas dzert, nu tā, nu, Um, un atkal savukārt tā slimība, ka es lasīju, tad uh, tur statistika bija tāda, ka 40% no tiem, kas ir saslimuši 5 gadu laikā, paliek darba nespējīgi cilvēki. Un tad es tajā vakarā es vienkārši biju, es, protams, vairāk nu, tā kā nelasīju, man ar tā, tiem dažiem teikumiem pietiko, es biju atradusi. Un uh, tajā vakarā es vienkārši to tik vien darīju, kā raudāju, lūdzu, sauc uz Dievu, krīt ceļos, cēlos, un visas bija pilnīgi nu, tāda. Uh, jā, uh, ļoti grūts tas vakars bija, jo man arī vēl bija tā, ja man nākamā dienā jāsāk dzert zēles, man jāpārtrauc bija barot marats tajā vakarā. Un tas vēl viss plusā emocionāli mammai, ja, un, um, Un tad es tajā vakarā rakstīju Karīna īziņu ļoti vēlu. Viss tās, es tagad, ka šodien izlasīju to īziņu, es domāju, es tiešām biju nu, tādā stiprā izmisumā, jo es parasti esmu tagad, nu, pozitīvi tendēts cilvēks. Es cenšos nesaskatīt tādas nu, sliktas lietas situācijās. Un, un tad, ko viņi man atbildēja, man tas iedrošināja ka necen, nekoncentrējies uz lietām, ko tu nevari izmainīt, bet koncentrējies uz to, nu, ko tu vari darīt. Lūdzu un slavē, ka tam ir milzīgs spēks. Protams, varbūt tajā brīdī tas, tas pirmais, nu, es pat neko negaidīju patiesībā atpakaļ, un tas man iedrošināja. Un arī par tām zālēm, Karina teica, dzer. Katru rītu vienkārši lūdzu, pasakies Dievam, svētī un dzer. Un tad, kad es gāju gulēt, tad pēkšņi arī man tā rakstvieta no Marka 16, 18 ienāca prātā, ka tie dzēra nāvīgas zāles un tiem tās nekaitēja. Un tad manī ar to, ar šo rakstvietu ienāca pilnīgs miers par to, ka es varu viņas lietot, ka viņas man palīdzēs un nekaitēs necik. cik. Un slavu Dievam, tā tas arī bija. Es viņas lietoju kādas trīs mēnešus apmēram. Un, uh, tas manī neizmainīja nekādas izmaiņas. Nu, vismaz redzams, ko es nu, tagad redzu. Nu, Ta, tam būtu tā, jābūt redzamam, ja kaut kas būtu tā, izmainījies. Um, nu jā. Uh, bet lietojot tās zāles, tā, man arī nu, pilnīgi labāk nepalika. Un atkal tad es braucu vēl pie kādiem speciālistiem. Un, uh, Nu, jā, bija kaut kāda viena nedēļa, kad man bija pilnīgi labi. Un tad es jau priecājos, ka es esmu vesela, un pēc tam, kad es nokritu nākamajā <laughs> reizē, tad tas bija tā temperatūra 3,9, ko nevar dabūt lejā. Uh, ātrijos teica, ka milz un ātri, un tas ir tā, ka viss ķermenis ir tā kā uzpampis, uh, sarkans, niez, dedzina, nu tā. Un tad neko, tad es biju uz nedēļu slimnīcā, bet tā nedēļa, paldies Dievam, bija pēdējā manā šī slimības vēsturē, uh, Un es ticu, ka Dievs man dziedināja, jo, jo patiesībā ārsti jau nedarīja neko citādāk. Viņi man deva tās pašas zāles, ko es lietoju. Tā kā Rīgas daktari man ieteica lietot tālāk vēl kaut kādas stipras zāles, kas it kā attiecas uz to artrītu slimību, bet vienā dievkalpojumā slavējot, vienkārši, ka mēs gadu slavējām, mēs dziedājām dziesmu Dievs man izglābis, ir viņa vārdā dziedināts es – Un tajā brīdī es ne, nemāku jums pateikt, kas un kā, bet vienkārši tā sajūta, apziņa patiesībā, apziņa, ka es esmu dziedināta un viss. Un es vairāk, nu, tās zāles, tad, kad man viņas bija jāsāk lietot, es viņas vairs nelietoju, pie ārstas neesmu aizbraukus, varbūt vajadzēja, lai vienkārši liecinātu. Bet varbūt tas vēl kaut kā, nu, es nezinu, kā tas tālāk atrisināsies. Bet tas viss tā kā, nu, vilkās apmēram divu mēnešu garumā no aprīļa līdz jūnijam. Un um, pār visam, ko es esmu sapratusi, nu, protams, Dievs man ir dziedinājis tādā brīnišķīgā veidā, un tas man nav vairāk tā kā nācis nekad atpakaļ nevienu no šiem simptomiem. Uh, uh, šī slimība, es uh, zinu, ka tā man bija par um, um, nu, tādu, lai mani sapurinātu, es biju tā kā mm, nevērīga pret Dievu palikusi, es biju uh, slinka palikusi, es uh, maz lasīju, uh, lūdzu visbiežāk kopā ar vīru, nevis vienu pati. Uh, Un, eh, protams, tam visam attaisnojums man bija mazs bērns, ja? <laughs> kā jau tas eh, bieži ir mamām, ka piedzimst mazs bērns, tad viss tā ikdiena mainās, bet patiesībā tāda attaisnojuma nedrīkst būt. Un, ehm, nu jā, un tad tajā laikā, protams, slimības laikā es ļoti pieķēros Dievam, es lasīju, es lūdzu, uh, Un tad, kad eh, man bija atkal šis uzlabojums veselībai, bija pagājuši kaut kādas divas nedēļas, es jūtu, ka atkal es tāda palieku vieglprātīgāka. Un tad es izlasīju Jāņa atklāsums grāmatā. Trešajā nodaļā trešo pantu. Un tur bija rakstīts tā, atceries, ka tu esi saņēmis un uzklausījis mācību, un tad nu turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezinās, kurā stundā es nākšu pie tevis. Un um, tas man atkal, man ik pa laikam Dievs um, atgādina patiesībā, ka mums ir jābūt uh, uzticamiem, viņam mums ir uh, uh jābūt attiecībām ar viņu katru dienu, neatkarīgi no apstākļiem. Uh, Un, um, Nu jā, es cenšos arī, lai tā būtu vēl kādas izmaiņas, ir es esmu sākus pierakstīt dievkalpojumus, ko es arī līdz um, vasarai, manuprāt, nedarīju īsti. Varbūt bija kaut kāds periods, kad es, un es esmu sākus pierakstīt to, ko es katru dienu lasu, un kaut kāds pāns, kas man uzrunā, vienkārši pārdomas par to. Ir, protams, periodi, uh, kaut kāda nedēļa, ka tagad bērni ir mājās, un, kad viņiem ir brīvlaiks, tas atkal ir, to atkal ir grūtāk izdarīt, un es katru dienu to neizdaru, bet um, es zinu, ka Dievs man par to nesod, bet viņš man tā maigi, pagaidām maigi atgādina, lai es turos pie tā, ko es esmu saņēmusi. Nu jā, tā kā pāri visam paldies Dievam par to, ka viņš dod spēku iziet tādām situācijām cauri, nav tāpēc paldies Dievam par to. Viss. Amen.